Sa milabayang kipila ka mga oras, inyong dabating istasyon DXIC. Ang DXIC usa ka commercial broadcast station nga gipadagan o gipanagiyahan sa Radio Mindanao Network Incorporated ubo sa panugot sa National Telecommunications Commission. Ang DXIC nagsugod sa pagsibya gikas alas 3:30 e ang takna sa buntag. Hangtod na sa alas 9 sa gabi sa gikusgon nga 5,000 watts sa City 11 sa dial sa inyong mga radyo. Ang studio ana nimutang sa ikapat gandana sa Mihia Building sa mga dalan Rojas o Aguinaldo. Samtang ang transmitter ato nimutang sa Barangay del Carmen, Iligan City. Ang DXIC giatiman sa mga technicians nga lisensyado gikan sa National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operators, Felix Talasan, Vergelio Magallanes, David Bunghanoy, og Jodelito Bunhok. Mga igsuon, ang atong nasudnong awit. kayang magiliw Peras ng silanganan Alap ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinilang Duyan ka ng magiting Sa manlulupi Di ka pasisigil Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bakaw May lag ang tulaan Awit sa paglayang nila Bulaklak ng watawat mo'y tagumpay na nagdi